Հիշելելի հանգանակություններ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր չվանգում, Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության Արաքյանի համամշկական կենտրոնի լեզերային և համոթային վիրաբուժության կլինիկայի տնօրեն, գլխավոր համոթային վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Իգրան Սուլխանյանը։ Հարգելի գործընկերներ, ներկաններ, հերթական անգամ ենք այսօր կազմակերպում գիտաժողով եւ առիթից օգտվելով ես շնորհակալություն եմ հայտնում Սերվիե դեղագործական կամպանիային այս հնարավորության համար։ Ինչպես գիտեք, աշխատանքի այս ֆորմատը մեզ համար անչափ պահանջված է։ Մեր հյուրերն են այսօր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային եւ անոթային վիրաբուժության կլինիկայի տնօրեն, առողջապահության նախարարության Հայաստան Հայաստանի գլխավոր անոթային վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Լևի Սուլթանյանը եւ Proctoclinic կենտրոնի բժիշկ-պրոկտոլոգ, կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ բժշկական գիտությունների տեխնացու Ալեքսանդր Ֆելիքսի Աբրահամյանը։ Այժմ թույլ տվեք ներկայացնենք մեր երկրի նախագահի հրամանագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Արցախի Հանրապետության պետական պատկևով պատկևատրելու մասին։ Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության 68-րդ հոդվածի 17-րդ կետի եւ հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պատկերների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը որոշում է Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար եւ ի նշանավորումն Արցախի Հանրապետության հրճակման 26-րդ տարեդարձի Հայաստանի Հանրապետության Միքայելյան Վիրաբուժության ինստիտուտ Փակ բաժնետիրական ընկերության Սիրտ անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Տիգրան Լևի Սուլթանյանին ապարգևատրել Վաչագան բարեպաշտ մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետությունից մենամաց գործընկերները սիրով կիշեցին անվանի բժշկի ուրախությունը։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս ողջունել ձեզ բոլորին։ Շնորհակալություն այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Շնորհակալություն Կանե Եղեշևնային նման հնարավորություն մեզ ընձեռնելու համար։ Ըստ ումա բոլորդ կհամաձայնվեք, որ նման ֆորմատի հանդիպումները պետք է եւ մեզ եւ ձեզ շատ հաճելի է ձեզ բոլորին նորից տեսնել եւ իհարկե մեկ անգամ եւս լինել Արցախ երկրում եւ ինչ որ մի լավ բան անել ձեր ժողովրդի համար։ Այսօրվա մեր թեման էլի քրոնիկ իրական հիվանդությունն է։ Երևի թե կմտածեք, որ բազմիցս անգամ անդրադարձել ենք այս թեմային, բայց հավատացեք, թեման շատ ակտուալ է, հիվանդությունը շատ արագ պրոգրեսիվ, դրա համար կարիք ունի անընդհատ դրան անդրադառնալու։ Տիգրանովիչը ավելի մանրամասն կխոսի նորությունների մասին, ինչ ենք այսքան անդրադառնում այս թեմային, եւ իհարկե այսօր ունենք նաեւ նորություն կխոսենք հեմորոիդալ հիվանդության մասին, որը նույնպես ոչ պակաս ակտուալ է եւ դրա կարիքը կա նաեւ անդրադառնալ այդ հիվանդությանը եւ քննարկել։ Добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, немножко смущен, и в первую очередь я хочу поблагодарить правительство Арцаха за вот такую для меня очень приятную, очень значимую награду. Вы знаете, каждый армянин в сердце хочет что-то сделать, что-то маленькое, может быть, в пределах своих возможностей для отца. Это у каждого желания такое есть. Когда оно оценивается как высоко, естественно, очень приятно, очень тепло на душе, но при этом еще, конечно, проявляется такое чувство долга, обязанности. Эта обязанность приятна, потому что она совпадает с твоими, так сказать, пожеланиями, Поэтому я надеюсь, что наша с вами встреча, наша с вами работа продолжится и в дальнейшем. И самое главное, для чего все это делается, для наших больных, для нашего народа населения. Еще раз спасибо большое. Պարոն Սուլթանյան, այդքան երիտասարդ ու այդքան մեծ տիտղոսներ, ինչ է միայն բժշկությամբ եք զբաղվում։ Հիմնականում բժշկությամբ։ Դժբախտաբար ես արդեն տարիքով եմ արդեն երկար տարիներ արդեն իմ փորձը հասնում է 35 տարվա։ Հիմնականում Հայաստանում եմ աշխատել, բայց վերապատրաստվել եմ եւ արտասահմանում, եւ Ռուսաստանում, եւ դրա շնորհիվ ինչ որ գիտելիքներ եմ ձեռք բերել եւ հիմա փորձում եմ կիսվել իմ երիտասարդ գոլեգաների հետ։ Այցի նպատակը հիմնական ուշադրությունը դարձնել այսպես կոչված քրոնիկական երակամարտությունների։ Ինչու համար։ Դրանք շատ տարածված են եւ շատ մեծ սոցիալական նշանակություն ունեն որովհետև բերում են բարդությունների, որոնք դարձնում են մարդկանց ոչ աշխատունակ եւ պահանջում են բավականին մեծ ֆինանսական ներդրումներ բուժման համար։ Հետազոտությունները ցույց են տալի, որ հիվանդները հիմնականում դիմում են բժիշկների ուշ շրջանում, բարդության շրջանում երբ որ պահանջվում են իրատական մեթոդներ, երկարատև բուժում եւ ոչ այդքան էֆեկտիվ։ Մենք ունենք այստեղ երկու խնդիր։ Առաջինը մեր բնակչությունը ճիշտ չի ըմբռնում սկզբնական պահերը հիվանդության։ Պետք է ծանոթացնել մարդկանց, պետք է բացատրել մարդկանց սկզբնական շրջաններում դիմել մեր բժիշկներին։ Բժիշկներն էլ իր հերթին պետք է ժամանակին ակտիվ հայտնաբերեն այդ սկզբնական փուլերը Պարզ դա ավելի հեշտ բուժում է եւ ավելի էֆեկտիվ բուժում։ Մենք ունենք մեր հետազոտությունների Հայաստանի մասշտաբով, Երևանի մասշտաբով եւ հիմա կուզենք կիսվել մեր գոլեգաների հետ Ղարաբաղում, ցույց տալ այդ հետազոտությունները շեշտը դնել այդ նշանակությունների վերաբերյալ այդ գտնական փուլերի վրա, որ կարողանանք պարզապես մեր հիվանդներին ավելի էֆեկտիվ բուժել։ Ինչ խմբով եք եկել։ Մենք եկել ենք Սերբիա ձեղագործական ընկերության օգնությամբ ես անոթային վիրաբույժեմ եւ իմ գոլեգան պրոկտոլոգ է, որը եւս այդ ուղղությամբ պետք է լեկցիաներ կարդա եւ հիվանդներ նայի։ Պարոն Սուլթանյան, նշեցիք, որ շատ ուշ շրջանում են դիմում բժշկի, ցավոք սրտի դա հայերիս ես կհամարեի համար մեկ դժբախտությունը։ Ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ այսօր արցախցիներին, մեր ռադիոընկերներին, թերթին, թերցողներին, երբ դիմեն, ինչ նշաններ ի հայտ գալուց հետո։ Ես հասկացած եմ։ Նախ եւ առաջ ես պետք է ասեմ, որ Արցախում կան այդ հնարավորությունները եւ բուժել, եւ հայտնաբերել կան լավ մասնագետներ։ Այդ առաջինն է։ Երկրորդը համաձայն եմ ձեզ հետ, մեր մենտալիտետը հայկական։ Այդպիսին է, որ մենք դիմում ենք բժշկին շատ ուշ մեր ասացվածքն է միջև դանակը ոսկորին չի հասնում մենք չենք շարժվում դեր բայց սկզբնական նշանները շատ པարզ են շատ հասարակ ծանրություն օրվա վերջում այտուցվածություն ցավ որոշակի երակների լայնացումներ Այսպիսի հասարակ բաները, երբ որ կանայց մոտ լինում են, կանայք համարում են դա նորմալ հասարակ բան, ինչ որ մի տարիքի հետ ոնց որ եկող մի իրավիճակ։ Բայց իրականում դա սկզբնական փուլեր են հենց այդ քրոնիկ երակային հիվանդությունների։ Եվ եթե այդ փուլում մենք կարողանանք արդեն միջամտել, ինչ որ խորհուրդներ տամ, ինչ որ բաներ փոխել իրենց առօրյայում, սկզբնական փուլերում միայն ու միայն դեղորայքային, սուկային մեթոդներ եւ այլը չի հասնի բարդ իրավիճակների։ Պացիենտը չպետք է տարբերի հասարակ վարի գլյուկոզը, ասենք տրոմբոֆլեբիտից։ Դրա կարիքը չկա։ Ես հաճախ լսում եմ այսպիսի բաներ։ Ես հետազոտվեցի եւ տեսա, որ տրոմբ չկա, այսինքն չկա խցանում եւ հանգստացա բայց դա ճիշտ տարբերակ չի, ճիշտ մտածելակերպ չի, ինչու, որովհետև այդ խցանումը, այդ տրոմբը կարող է զարգանալ ընդամենը 5-ից 7 րոպեվա ընթացքում։ Դա փուլ է, դա ընդամենը բարդություն է հիվանդության, եւ պետք չի սпасել բնականաբար բարդությանը։ Արդեն 4-րդ այցն է եւ մենք աշխատում ենք մեր հիվանդների հետ, մեր գոլեգաների հետ։ Հույսով եմ, որ այդ այցերը կշարունակվի։ Շնորհակալ ձեր համար նախատեսել եմ ձեր կամերից գյուղաթողարկում ու ձեզ համար պատրաստել են հնչնան ռեժիսոր Նոարազատյանը, հնչնային օպերատոր Նադեժդա Նողանյանը և հավոխման հերենակը վարությունը համարցմանը մինչ նոր հանդիպ